die Heere voor ons gesê het, as jylle nie jylle woord hou nie, sal hier die klip Godse getuie teen jylle wees. Daarna het Joosja hulle allemaal huis toegestuur, nie lang hierna nie is die dienaar van die Heere, Joosja die sien van Nin, op die ouderdom van 110 jaar oorlede. Hulle het om op sy eie grond in Timnaat Serag op die bergen van Ephraim, reg oor die Gaasberge, begrawe. Gedurende Joshua se leeftijd het Israël die Heere bly dien, na sy dood het hulle dit nog bly doen terwyl die leiers, wat alles self ervaar het wat die Heere vir hulle gedoen het, nog geleef het. Die volk het Joosefse lichaam wat hulle uit Egypte saamgebring het, in Sichem begrawe op die stuk grond wat Jacob bij de kinders van Gamor, die vader van Sichem, vir honderd stukken silver gekoop het. Joosefse nageslag het daar geblij. Aaronse sien Eleazar het ook gesterf. Hij is begraven in die bergachtige gebieden van Ephraim op Gebeel, die dorp wat aan sy sien Pinaas behoort het.